i el d'Arturo Delgado al front del control tècnic vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la 977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit en la pregunta que vos estem fent avui si entreu en el nostre, en el nostre Twitter veureu un esquema de l'11 que ha provat avui un Espíritu Santo per enfrontar-se al Barça i vos preguntem què vos pareix l'11, l'11 el teniu en la mateixa, eh, el mateix Twitter del programa, en arroba esports 97 nit, el 97 en xifra en número, i vos preguntem què vos sembla l'11 que ha provat en el dia d'avui Nuno Espíritu Santo per al partit contra el Barça. Vos teniu que contar coses, moltes. Voleu saber on ha estat avui Peter Lim i amb qui, reunit i on? Doncs pues vos ho anem a contar Ara, de seguida, en quan tornem de la pausa per a la publicitat. I també vos anem a parlar d'Enzo Pérez i el que està dient a Portugal del jugador del Benfica. Són dades eh, les últimes que tenim i que vos anem a contar ara de seguida. Però, com vos dèiem també, en el dia d'avui ha aprovat Nuno Espíritu Santo el 11 davant del Barça. Sembla que és un 11 més encaminat a aprofitar les condicions naturals d'Álvaro Negredo en la davantera perquè per primera volta des que començà la temporada l'11 de Nuno tindrà els extrems, davanters, interiors, com vulgueu dir-ho, a cama natural i no a cama canviada. Això vol dir que se busquen centrades per a que les puga aprofitar Álvaro Negredo. I sobretot, torna el tribot al centre del camp. Un tribot en el qual Javi Fuego oficiarà al costat de Dani Parejo i per davant estarà André Gómez, el portuguès. Un equip que sembla més equilibrat tenint en compte, sobretot, el bou de consideració que té davant el València Club de Futbol, el diumenge que no és un altre que el Futbol Club Barcelona. L'equip de Luis Enrique que arriba amb tota la pólvora per a, <laughs> perdó, per a este partit, per a este encontre. Sorprèn, si més no, una altra volta la persistència i la insistència de Nuno Espíritu Santo en Rodrigo i no estem dient que Rodrigo no siga un jugador vàlid, però si més no, probablement que seria l'oportunitat de donar-li algo de descans. El cas és que l'entrenador, i és el que conta, no el que opinem nosaltres, continua confiant en el jugador i va alinear-lo davant del Barça. Per el que estic veient també els vostres tuits, que ja esteu opinant en arroba esports del nostre nit, és una miqueta, bueno, el punt de l'11 que menys vos agrada, però que hi ha que tindre paciència i hi ha que saber que l'equip continua en formació i que hi ha que entendre eh, les decisions, o almenys respectar les decisions de Nuno. Després, si no són bones, se diran, se discutiran i se criticaran, com estem fent aquesta setmana. Però també crec, i me sembla, almenys de partida eh, i com a declaració d'intencions, respectable que l'entrenador tinga que treballar el seu equip. Després ja direm si és o no és, però d'entrada... De si diem o estem dient que un equip en lo que s'ha gastat el Barça està en formació, no podem obviar que el València, amb molts incorporacions noves, també està en este procés, que ens agradaria estiguera més solidificat i lluitant més amunt. Però, lògicament, el que hi ha a hores d'ara és que l'equip continua en formació i que Nuno continua retocant coses per a trobar el millor 11 possible. 11 i 35, arranquem ja de seguida repassant l'actualitat del dia en 5 fotos. 4-3-3 amb les puntes a cama natural. Este es l'once que ha probado win una paterna amparejo Parejo al mig del camp junta, junta Fuego i André i amb Negredo dalt acompañado de Fegulí a la dreta i Rodrigo a l'esquerra. Propòsit d'esmena d'arreglar la imatge donada en els últims partits i de demostrar que el València està capacitat per a guanyar el Barça. Està convençut de tot això André Gómez. Y, nosotros creemos, queremos demostrar que, que Valencia es muy grande y por eso vamos a hacer de todo para, para entrar bien y seguir bien para, para ganar el partido. Quilòmetre zero del valencianisme. Demà a de la Vespa del València col·locarà una placa on estava situat el mític i fundacional Bar Torino. Més tard, inauguració de la nova tenda oficial del club en la plaça de l'Ajuntament. Efecto alerta es el que vol Lucas Alcaraz amb vistes al partido del español. El Los futbolistas han de estar siempre alerta, todo que el rival de dissabte, el conjunt Perico, no tenga el matiz nom que el de la semana anterior. El estado de, alerta permanente hace que, la gente tenga atención y, que bueno que, cada balón, que cada metro, que cada centímetro se dispute y que se anticipe incluso a, la disputa del contrario. Guanyar és viure, perdre és dir adeu. Així de senzill, directe i dramàtic és l'axioma que se le presenta a València Bàsquet davant Galatasaray en Euroliga. Perasovic sap que equipo ha de donar un millor nivel. Tercer y último cuarto, cuando el equipo no, no reacciona en dificultades y, es evidente de que con este nivel de juego no es suficiente para ganar este partido. Les 11 de la nit i 37 minuts, fem una pausa i comencem l'esports 97 nit. Us contem on ha estat avui Peter Lim reunit, a on i en qui, després de la pausa. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Ben Market. Ben Market es una super tienda donde encontrarás todo lo que buscas en complementos y menaje para tu hogar. Tienen unos vestidos, unos zapatos, una ropita interior. ¡Ay! Tienen todo lo que te puedas imaginar. ¿Y a unos precios? Ben Ven Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. ¿Quieres calidad? En Abordo somos especialistas en alimentos congelados. A bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50. El kilo sale a 8,75 euros. Esta semana en tiendas a bordo, el superprecio está en el gambón grande. Anticipa tus compras en Abordo. Saldrás ganando. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peugeot y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués de Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene la también nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 11.39. Sabeu que eh, eh, se va comunicar que Peter Lim vindria al València per al partit davant del Barcelona. La seria la segona aparició de Peter Lim des que se va concretar la venda del València Club de Futbol. La primera va ser el dia de l'Ells, li va dur sort al seu equip Peter Lim, va guanyar-li 3 a 1 al conjunt visita. Sembla que vol repetir fortuna i visita el propietari del València en el partit davant del Futbol Club Barcelona. En el dia d'avui, ha estat precisament a Barcelona reunit Peter Lim, Hotel Majestic, amb Jorge Méndez, el seu assessor futbolístic i home de confiança del magnat de Singapur. Repetim, reunió en el matí d'avui, Hotel Majestic en Barcelona, Jorge Méndez i Peter Lim. De què han parlat? Home, doncs al nivell que se'n mereixen, jo no estava en la reunió, sincerament. I poden haver parlat des de reforços per a València a mm, comprar l'hotel en el que estaven, qualsevol cosa. Eh, han parlat d'Enzo Pérez, que és el que hem pensat tots. Doncs pues mireu, com a molt hauran parlat de l'estratègia a seguir. Per què? Perquè tenim confirmat que més enllà que el València puga haver preguntat, Mendes no s'ha vist amb cap membre de la dirigència de Benfica en els últims dies. Per tant, Mendes per allí no ha aparegut per a res per a preguntar sobre el jugador. El jugador sí tenim confirmat que vol eixir i en Portugal se té la certesa de que el futbolista no va continuar en Benfica. Falta per determinar si, si eixirà en gener o en juny. Però en Benfica o en Portugal se té la percepció total i absoluta que Enzo Pérez no va continuar en el Benfica i que no vol continuar, que dona per finalitzats els seus dies en aquest club. El futbolista no obri la boca la percepció és que hi girà més ben bé pronta que tard, és a dir, més en gener que en juny. I no farà per una qüestió monetària. Allà on vaig a Enzo Pérez podrà guanyar algo més de diners que en el Benfica, però fonamentalment Enzo Pérez dona per tancat el seu periple a Portugal i vol provar en altre campionat de major nivell. És una qüestió més de eh, voluntat de creixement del futbolista que dels diners que puga rebre. Benfica ja està eliminat de Champions i, per tant, el jugador eh, el que vol ja és anar a un conjunt més competitiu perquè entenc que Benfica ha perdut els seus principals puntals en el que va passar l'estiu passat en el seu equip. Benfica remeta la clàusula. Tot i que en un moment donat es parla que podria rebaixar algo, però la versió oficial a dia d'avui és que demana els 30 quilos de la clàusula i Enzo Pérez té contracte fins a 2018. És on podria estirar una miqueta la corda a Benfica, però el jugador no vol continuar i de tot s'ha sabut que un jugador acaba jugant sempre on vol i sobretot mm, acaba anant-se'n d'on no vol estar. Però vos repetim, i això són les dues coses que vos contem en el dia d'avui, reunió este matí a Barcelona, Hotel Majestic, Peter Lim i Jorge Mendes. I també per altre costat, el tema d'Enzo Pérez, del qual imagine que alguna frase l'han intercanviat, que el jugador vol eixir, que vol eixir si és possible en gener abans que en juny i que eh, la percepció és que el jugador dona per, tancada, per tancat el seu periple a Portugal que vol eixir i que si és possible en gener millor que en juny. Notícia de portada que vos conta la 97.7 ràdio en esports 97 nit. S'endinsem en la part futbolística perquè no oblidem que diumenge arriba el Barça. Salva Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. I que Nuno avui ha provat un 11 en el qual veiem variacions, canvis. Sí, jo contàvem este matí en el programa del company Ximo Rovira, en companyia de Vicent Bau, en el Valencia Abierta, en el 97.7, Manolo, i és l'assaig d'este matí, l'assaig important de la setmana per a Nuno, era el de avui, i avui aporta tancada en el camp immediatament eh, superior, el que està damunt i al costat del mini de, de Patarra, pues Nuno ha tancat als seus eh, futbolistes, i ja ha aprovat eh, un equip en el tram final de l'entrenament, Peto Blau, que té visos de ser el que eh, presente d'inici el pròxim diumenge a Mestalla en 1 per a rebre la visita del Barcelona. Hi haurien eh, dos canvis, que hauria Carles Gil, entraria Parejo, algo que evidentment pues, tots teníem clara, la tornada de, de Parejo, i que mm, de l'11 de l'altre dia anava a caure Carles Gil, però a partir d'ahir, Manolo, el que hem vist este matí és que va haver un canvi clar en els eh, interiors que afecta només a un eh, interior, que és Pablo Piatti. Piatti se n'aniria directament des de la banda esquerra cap a la banqueta. Rodrigo Moreno, des de la banda dreta, on està jugant a cama canviada, habitualment passaria a ocupar el lloc de Piatti, saber que actuaria com a interior o com a davanter pegat a la línia de cal en l'esquerra, i apareixeria com a titular Sofian Feguli. És a dir, que dos canvis respecte a l'últim 11, entra Parejo per Carles eh, Gil i entra eh, Feguli per Pablo Piatti, lo que provoca que Rodrigo abandone la dreta i passi a l'esquerra. Què vol dir això, Manolo? Tornar al 4-3-3, com també teníem tots clar, amb la presència de Parejo en, en la formació i que per primera vegada des que no va fer-se càrrec del València o almenys en, esta, en estas primeres jornades de, de Lliga el València va atacar amb interiors eh, que van a actuar en la seva zona eh, natural no van a actuar a cama canviada era el costum de Nuno que un dret jugar a l'esquerra i que un esquerra jugar a la dreta Correcte. per a buscar la diagonal anar se cap a dins i deixar els carrils lliures per als eh, laterals sembla que va haver canvi que els laterals davant del Barça no van a pujar tant i que a partir d'ahir les sales van a ser pues, eh, exclusivament per als eh, extrems que van encarregar-se de, de centrar per a utilitzar la presència a la davantera de Álvaro Negredo. Ahir ho confirmava Nuno en Radio Marca que Negredo no va ser titular, avui hem vist que Negredo va ser titular i avui hem vist que Alcácer va estar en la, en la banqueta. Bueno, els cànons diuen quan se juga un 4-3 en principi sí, se juga més davanters a cama canviada per a bus buscar la diagonal cap a més mm. i buscar el gol eh, sembla que eh, Nuno per a aquest partit va optar perquè els eh, davanters encara que sigui un 4-3-3 ajuden molt al mig del camp i també, sobretot, que puguen buscar en les entrades bueno, pues, les condicions naturals del Baró Negredo per a pescar una perdal sabedors que, eh, com diu eh, com venim dient, eh, el Barça, eh, en defensa, sol tindre... acumulat algun problema. Sí, i a més, els laterals que habitualment puixen en, en uno d'alguna forma davant el Barça van a jugar amb el freno de, de mà posat. Eh? No se'ls va permetre pujar tant com estan pujant eh, actualment i el carril, tant en dreta com esquerra, va ser per als extrems que van a tractar de buscar amb les seues entrades pues, la envergadura d'un davanter de, de la talla d'Àlvaro Negredo. Este matí també, uh mhm. -huh. Manolo, abans de que provàrem este 11 que té tots els visos de ser el, el titular, Nuno en l'inici del, de l'entrenament pues, pràcticament tenia mateixos futbolistes excepte eh, dos canvis, i és que mantenia a Rodrigo en l'esquerra, en la dreta, sí. Piatti estava en l'esquerra, i en defensa, en joc de Gallà, estava eh, Orban. Esta és la primera modificació respecte a l'11 habitual de Nuno que feia este matí a, a Paterna. Posteriorment ja tornava a donar-li el PTB titular a, a Gallà, desplaçava Piat i donava entrada a Fegulí i si apostem per este últim 11 és perquè hi ha hagut una xerrada molt eh, significativa de Nuno, no només amb estos 11 futbolistes amb els que amb el, en el tram final del es donava el peto blau uh mhm. -huh. i per tant per aquesta xerrada sols amb els futbolistes que tenien peto blau de 8, 10 minuts de, amb Nuno pensem que és la formació que serà titular davant el Barça però abans abans mantenia a Piat i a Rodrigo en les seues eh, bandes característiques i estava Orban en joc de, de Gallà. La impressió, Manolo, pel, per lo que hem pogut preguntar al llarg de la, de la vesprada, els futbolistes que se anat avui de Paterna pensen que l'11 inicial és el de Peto Blau que ha acabat la sessió preparatòria. Bueno, pues ese és la, el 11 que ha aprovat en el dia d'avui eh, no, no, pel que veig la gent en el Twitter, en l'arroba esports de Matas hem dit, no li agrada lo de Rodrigo, jo dic el mateix jo també penso que està bé la banqueta però hi ha que ser eh, comprensiu i respectuós amb les decisions de l'uno. Després, si sent mal, serà el moment de jutjar-les, però d'entrada eh, el València, com diem, està en procés formatiu, al igual que ho està. Si el Barça ho està i s'ha gastat tot el que diries que s'ha gastat, imagineu-se el València, que encara que ha invertit diners, lògicament, aquest estiu, però no està encara format i per això veiem alguns canvis de l'Uno, entre altres, per exemple, quan eh, ha acabat eh, eh, jugant-se sense, sense parejo. Per cert, són els 49. Fa un any a tu i a mi en la paraula en la boca el govern valencià quan mos tallà la senyal en Ràdio Notar. Era a esta hora aproximadament, no? Sí, correcte, perquè encara que eh, algú se vulgui obligar, eh, tant estava Folgado jo estava en aquella casa, eh? poden certificar que estic en 15 anys en, <laughs> en aquella casa en sap greu, més enllà de tot, que els valencians no tinguin una ràdio i una televisió pública. I qui va fer la desfeta, esperem que ho pagui. Folgado, anem a sentir l'André Gómez. Sí, abans donar un detall respecte a tota la gent que es queixa de la titularitat de, de Rodrigo. Uh mhm. -huh. Evidentment, dissabte arriba el Barça, és un partit gran, si no no mantés durant tant de temps a Rodrigo. Jo era de la, tenia la teoria de que no se'l podia carregar el dia del, del Barça, perquè a més és futbolista de la seva confiança. I hi ha un altre detall molt significatiu, Manolo, que ja han comentat així a voltes, i és que eh, Rodrigo pertany a la mateixa eh, escuderia que, que Nuno, pertany sí. a Meriton. El capo de Meriton, Peter Lim, està en la llotja de Mestalla eh, diumenge i, evidentment, eh, Lim voldrà veure a Rodrigo en, en acció i Nuno no va privar-li d'este desig a, a Peter Lim, per tant Rodrigo esta és una de les raons que també apunten a Rodrigo com a, com a titular. Folga donen contra rellotge. Tira sí. a eh, André. Pues escoltem André Gómez, altre de la mateixa eh, escuderia, que Lim, eh, Nuno, eh, Rodrigo, etc parla de la parejo dependència del, de l'equip i ha admès que ella en parejo està més còmode i que l'equip també. nos complementamos un poco más y, con tres y medio, claro que estamos un poco, un poco más consistentes que, que normal en todos los equipos. Y, estando con Parejo y, Javi, claro que eh, ya, nos, conocemos un poco más y mejor y nos ayudamos en, todas las situaciones. pero a ver lo que, lo que va a pasar, la idea del de equipo para el partido y, esperar para, para lo mejor. se complementen y diu que es lo mejor para el equipo, para dejar el de de Parejo y de André, Evidentemente, Parejo y André se complementen y yo creo que un fa mejor al, altre André también eh, se ha referido a aquella frase, Manolo, recordarás que pronunciaban uno después de Pedre 3-0 del Deportivo de la Coruña Riazor. Este equipo te aseguro que no va a perder dos partidos eh, seguidos. Aquella frase va a perseguir en uno en les pròximes hores. esperen que no perga davant el Barça. y a André no le molesta aquella frase. De fet, està d'acord amb el técnico Presión. Presión creo que, que ponemos todos nosotros cuando, cuando jugamos en, eh, en querer hacer lo mejor. No, Valencia no, no puede o no, no debe perder dos partidos consecutivos y, y nosotros vamos a intentar vamos a intentar cambiar lo, lo que ha pasado en partido en partido contra Levante y vamos a hacer lo, lo máximo todos juntos para juntamente con la ficción que, que maravillosa y para que podamos ganar. La información del València que recorren demà a les 7 fa la posada de la placa en el quilòmetre 0 on estava ubicat el bar fundacional del València, el bar Torino, i que després 7.45 inaugura la nova Megastore. Estarà Lim, home, està en Barcelona, està molt a propet. Qui sap si <laughs> se pot deixar caure Peter Lim eh, en la inauguració de la nova Megastore. Tenda tota la vida o una botiga, com vull dir-ho, gran, molt gran, molt luxosa, molt espectacular, però una botiga. Folgado... I eh, restaurant. I restaurant també, sí, correcte. Sí, sí. Eh, compten també de Llevant Unió Esportiva, que han entrenat el dia d'avui a Oriols, Eh, sabem que, tot i les mm. molestes al turmell, avui Diop ha entrenat bé, que Martins eh, continua entrenant però encara no està. Què més me pots contar? Te conto també que hi ha hagut provatura a Bunyol amb, mm. amb un 11 que podria presentar el tècnic Lucas Alcaraz, per a la visita a l'estadi de Cornellà al Prat este cap de setmana. Segons les provatures d'Alcaraz, Mariño estaria en porteria, Ivan López Vintra, Navarro i Nikos estarien en defensa, Sissoko i Pape Diop estarien com a mitjentres i a partir d'ahí la posició de mitges puntes, una banda seria per a Ivan Sitch, una altra per a Morales i pel centre es menetjaria Casa Jesús amb Barral en la cap davantera no està Rubén, molta gent pot preguntar-se, bueno, cau Rubén del, de l'11, segons l'aprovatura d'este matí, este equip seria qui més possibilitats eh, té a hores d'ara per a ser titular davant l'Espanyol de Barcelona. També és cert que al llarg del assaig, futbolistes com Toño i Juanfran han participat en defensa, al igual que Camarasa i Rubén han actuat en este 11 titular, és a dir, que eh, ha modificat algun pet a última hora, i en ese 11 titular han entrat eh, Toño, Juanfran, Camarasa i Rubén però sembla que Morales podria desplaçar a Rubén davant l'Espanyol de, de Barcelona en un entrenament on acabes de comentar uh mhm. -huh. Paperiop ha tornat a, a exercitar-se i també a més Manolo se li ha donat eh, l'alta mèdica com contarem ahir al brasiler Rafael Martins recuperat el seu trencament en el recte anterior estarà disponible ja per a jugar davant l'Espanyol de Barcelona no ho farà partir desde el once inicial, pero sí podría entrar en convocatoria y tendré ya algún minutet. Ojo, porque también también la cadena copia de Vela al una reunión entre Alex Bonot, el representante de Pape Diop, y Kiko Catalán en un hotel de Centric de Valencia, para tratar de hablar del futuro de Pape. Pape a abandonar el Levante Unisportiva Esportiva, altra volta, vol forzar para abandonar el club en el mercado del Iber mentre que la idea que té el Levante Unisportivo Manolo, es la de renovar a Paperiop i en aquest estem en què Pape se'n vol anar, en què el Llevant el vol renovar i a partir d'ahí, bueno, pues, eh, és la història de sempre amb Paperiop que crec que acabarà la temporada amb el Llevant Unió Esportiva i ja veurem què és el que ocorre. Escoltem, si te sembla, la roda de premsa de, de Lucas Alcaraz uh mhm. -huh. que ha parlat eh, de la tensió que ha de tindre el seu equip de cara a lo que li espera este cap de setmana, que no va ser fàcil, independentment de la millora que ha obtès el seu equip. Sí, los entrenadores trabajamos para que los equipos tengan confianza y trabajamos para que los equipos no se confíen. Ese es nuestro, nuestro reto permanente, ¿no? Y, a partir de ahí, pues luego ya lo que es el juego en sí, Lo, lo previamente, digamos, el trabajo previamente de fútbol, o probablemente técnico-táctico del entrenador. Pero a nivel de sensaciones siempre trabajas porque, porque lo, que, lo que prepara genera confianza en que las cosas salgan bien y porque la gente tampoco se confíe. ¿no? Yo creo que el, estado de, alerta permanente hace que, la gente tenga atención y que, y que bueno que, que, cada balón, que cada metro, que cada centímetro se dispute y que se anticipe incluso a, la disputa del contrario. ¿no? Y para eso la, la, la sensación de atención tiene que estar siempre cerca del equipo. ¿no? No es refía Lucas eh, Alcaraz del rival, no es refía de la clasificación y piensa que si este equipo no va al 100%, en cualquier momento pot tornar a caure a zona de descenso Eso tenemos que pensar que, cada partido es muy importante, que, vamos un poco con, un déficit de puntos y que, en ese sentido tenemos que, apretar siempre igual. ¿no? O hay equipos que fluctúan, fluctúan. Lo mismo que cuando íbamos muy, muy abajo. Sabíamos que en un punto, en dos puntos estábamos en la mitad. Ahora sabemos que en un punto, en dos puntos también volvemos a abajo. Por lo tanto, no hay que, no hay que pensar más allá de eso, de, bueno, que, que, cuando se han hecho las cosas bien, hemos sido capaces de ganarle a, equipos, incluso a equipos de potencial superior al nuestro, pero que eso no nos garantiza que se vayan a seguir haciendo las cosas bien. Sabemos cómo se hacen bien, pero hay que seguir haciéndolas bien. Parece un juego de palabras, pero es la verdad. Momento para hablar de la lógica. Whoa! moment de parlar de l'Eurolliga perquè demà sí és el nova més. Demà és guanyar o dir adeu. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Buenas noches. Davant de Galatasaray, el conjunt eh, valencià que ja sap que no té un altre. Treure-ho endavant o, o oblidar-se i acomiadar-se del top 16 de l'Eurolliga. Sí, evidentemente, no, no hay otra, ¿no? Eh, restan ahora mismo para el Valencia Basket eh, cuatro jornadas, tres partidos en casa, el primero de ellos mañana frente al Galatasaray Y bueno, con ese balance de una victoria y cinco derrotas, pues evidentemente eh, no, no hay otra que, ganar. Además, hoy el Valencia Basket tampoco se ha visto beneficiado por el partido de Vitoria, donde el Laura Alcucha ha ganado por 19 eh, puntos al Olympiacos, 89-70, con lo cual el equipo vasco se pone ya a dos victorias de Valencia Basket, con lo cual mañana obligado a ganar porque si no ya prácticamente virtualmente el equipo estaría fuera de, de la Euroliga. Mole, pues además sentir a viste, sembla? Sí, perfecto. Escuchamos al técnico croata de Valencia Basket, que ha hablado en la previa del partido de mañana frente a Olympiacos y destacaba evidentemente que espera este un nivel más alto del equipo, sobre todo respecto a los últimos partidos donde el equipo ha estado realmente flojo. Bueno, yo creo que el equipo es consciente de que para sacar partidos hay que jugar mucho mejor que nuestro nivel ha sido flojo, sobre todo en segundo, en tercer y último cuarto, cuando el equipo no, no reacciona en dificultades y, es evidente de que con este nivel de juego no es suficiente para ganar este partido. y también el técnico de Valencia Basket que ha hablado además, bueno, yo ha respondido mejor dicho una pregunta que no le ha hecho no le ha hecho muchas gracias. Se ha hablado también sobre su futuro, su posible continuidad si puede estar marcada o no por el devenir del equipo en el partido de mañana y sobre todo con la mala dinámica que está arrastrando el, equipo en los últimos eh, partidos. Pero siempre es la misma pregunta. Dímele tu respuesta que quieres que te lo doy, te lo doy. Porque al final siempre, siempre tengo que responder lo mismo y lo respondo otra vez lo mismo. Te entiendo, pero es que siempre es la misma respuesta. Yo trabajo como lo puedo hacerlo todos los días mejor que puedo. Esta pregunta no es para mí, es para el club. Cuando ellos deciden que tengo que irme, yo me iré. Se ha quan con la pregunta, per la seva eh, Juanma. Sí, no, no le ha sentado muy bien. Es verdad que se le ha preguntado ya en alguna que otra ocasión. No responde de buen talante el técnico croata, lógicamente. Pero bueno, sabe que también es el tema candente ahora mismo de, actualidad, ¿no? Que si hay que tomar medidas en un futuro y la cosa no cambia, pues muchas miradas van a estar puestas en, en él. ¿A quién hora de el partido mañana a las eh, nueve de la noche. Por cierto, con, como, como decíamos ayer, con la duda seria, yo creo que prácticamente descartado de eh, Romain Sato. El partido a las nueve, desde las ocho y media, media hora antes, ya estaremos contando todos los detalles del partido. Mañana Valencia Basquete Galatasaray. Gracias, Juanma. Un abrazo, buenas noches. Les doce de la nit, comencemos el temps de debate, tertulia y Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi continua des de la, del primer moment del programa amb nosaltres Salva Folgado i continua Así miran cosas que al el seu iPad pensar la funda ya la podies cambiar, eh? La funda? La funda del iPad. Ah, esta, sí, sí, està per canviar. está para, per Reixos. Ah, per Reis, sí. sí. <laughs> Està per canviar. Sí, está para cambiar. O el Noel, también. No, no, yo soy de Reis, soy, ah, soy, soc de Reis. ¿Tú eres de Reis? Sí, sí, sí. Leticia, da, Leticia también. Juanjo Romero, ¿qué tal? Bona nit. Hola, bona nit, ¿Cómo <laughs> estás? estàs? Molt Buenas. Sí. <laughs> A veure qué me conté. Bueno, <laughs> ahora que me conteu, no es la, no es la actitud, no es la actitud, eh? <laughs> Bueno, bueno. viendo la tertulia. <laughs> Y desde Barcelona, centre neuràlgic de moltes coses, como vos he contado en la primera mitjora, hora, està Paquito Gisbert, el redactor en cabo de primera línia. Hola, Paco, què tal? Buenas noches. Què tal, com estem? Com molt estàs? Jo molt bé. Tu també pensa veure què te contem? No, no, no, no, no. Ja sé que Barcelona és centre neuràlgic, ja ho sé, ja ho sé. Centre neuràlgic perquè hem contat en la primera mitja hora, us recorde, que en el dia d'avui Hotel Majestic en Barcelona reunió Peter Lim, Jorge Mendes eh, dins de la reunió no hem estat, per tant no us podem dir han parlat de, pues mira, en el nivells que se menegen igual han parlat de dos reforços per al València que de comprar l'hotel on estaven vull dir... De tot, eh, te dic una cosa eh, jo treballo molt, molt a prop de l'hotel Majestic si, o sigui que... si ho arriba a saber també cap allà eh, per, per perquè jo he rebut la informació a mitjà matí pues, eh, jo estava per ahir, estava, estic a 5 minuts, o sigui, a 5 minuts està la, me la meva feina. Hotel bonico, eh? Podria haver anat, sí, sí, sí, molt xulo, molt xulo. No, és un hotel. Ahí fan, fan una... No, no és l'hostal no el, el Pato. Eh, en estiu fan unes, unes reunions en, terra, en la terrassa que són al·lucinants, perquè es veu tota Barcelona il·luminada, és uh -huh. molt mhm. xulo, la veritat. Està bé, està bé. Mos tens que parlar de, del Barça, de la... jo tinc una percepció molt difusa en guany de lo que és el Barça, perquè eh, per resultats no està excessivament mal, però bueno, eh, s'està manejant, eh, jo crec que molt de mal ambient al, al voltant del Barça, no, Paco? L'altre dia, pues, mitja eh, xiulada a Zubi i a Bertomeu quan t'isqueren en el vídeo... Eh, el Zubi és un tio supercontestat i no m'extranya, vull dir, eh, la seva tasca com a director tècnic del Barça jo crec que... I mira que jo l'he tingut en alta estima Zubizarreta des de xicotet, per a mi era el, el meu porter ídol, però sincerament com a director tècnic allà... Mare meu, el teu porter ídol. Perdona, el, millor, el millor porter de la Lliga Espanyola, sí. per què? Eh? molt que la premsa de Madrid s'empenyera se, se, se, se en desacreditarlo ah, en cada ah, jugada. Meu, a mi m'agradava el Barça, ni el Atleti Bilbao, ni, ni el, el, no, el, bo, el, bo, eren a Blanedo, Paco Bullo i Lopetegui, no? Ah, que li peguin torbes en la sexta. Zubizarreta, si li costava caure un món, se tirava i tardava 10 segons en caure a terra, Manol, no? Creo que Zubizarreta no, va ser triat per els de la Lliga Espanyola, el millor por de la Lliga en el seu últim any en actiu. Mare meva. Els porters de la Lliga ho sabran, eh? Mare meva. Digues, Paco. No, que, que di, que su bizarreta tenía una capacidad per colocarse en el... En, menos mal, menos mal. Baix dels pals, que era no, que la tenía, sort que la tenía. Es que no Monta capacidad de colocarse, también te te Pocholo. Eh, eh, pero es <laughs> distinto. sí, cuando sí. quan ho he dit ho he pensado, eh? Es distinto, es diferente. Es una capacidad de colocarse, pero no es la de su bizarreta. Exacto. También es complicado, eh? O sea, bueno, es cosa, cadascú ustedes les seues <laughs> virtuts en esta vida. Exacto, sí, sí. Bueno, es mezcar, es mezcar colocarse como a com Pocholo que com Zubizarreta, la veritat. Sí, i costa un poc més. Bueno, sí, en tot cas igual que Zubizarreta, sobre la línia. Eh, <laughs> cont... se molestan, se molestan de les mans el tema. Eh, no sé per què venia jo. Ah, sí. Eh, mo... La de, Bar la de Barcelona. La de Barça. Sí, sí. Jo, jo he vist eh, avui unes imatges, Paco, no sí? sé si les has vistes, de, perquè han estat els jugadors del, del Barça en l'acte este publicitari que donaven els cotxes i tal, i he vist sí. en la televisió eh, que, que tots, bueno, tots, que alguns jugadors quan eixien d'una porta saludaven al president i més és de la porta i s'ha anat cap a l'altre costat vamos, que ni s'han mirat no? eh, eh, evidentment era una televisió de Madrid i han fet un poquet llenya del tema però sí que ha sigut curiós que sembla que la relació no és tampoc molt bona no? en, en, entre els dos Eh, mira, per una banda, eh, en l'aspecte institucional, efectivament, n'hi ha problemes aquí a Barcelona. O sigui, n'hi ha molt, molt de soroll i moltes coses Se diu que està a la porta menejant-se per la trastenda intentant sí. col·locar-se una altra volta, sí. no? Sí, o sigui, aquí n'hi ha un tema i és que el eh, mateix que, que Fabra, eh, el president, Bert, el president Precisament Bertomeu, que era una amenaça en la nit d'avui, <laughs> Eh, sí, t'ho dic, t'ho dic per això, perquè jo vol també fer un homenatge al, al, al tancament, o sigui, als que, als que s'anaren un, fa un any de Canal 9. No, que, bueno, que, que, que, <laughs> que, que, avui fa, que avui fa un any que vos tiraren i, uh mhm. -huh. i bueno, pues que esteu un, un any sense televisió, lo qual em sembla increïble. Uh mhm. -huh. Però bueno, a banda d'això, a Fabra no el van triar els, els valencians i a Alberto Meu tampoc. De, i, i, no, ni els valencians ni els socis del Barça, Uh <laughs> -huh. No, exactament, exactament. exactament. Els socis del Barça no van, no van triar a, a Bertomeu, perquè el, en realitat el president que van triar va ser el, Rossell. eh, I clar, mm, eh, hi ha una demanda d'eleccions anticipades ni n'hi hagué una enquesta una setmana abans d'un dels candidats o un dels precandidats, que és Agustí Benedito, que deia que el, eh, que el, el soci en principi del Barça volia que guanyara la porta. I això li ha donat a la porta a l'ES per, per tirar endavant i per començar a fer campanya política i campanya per a, per a tornar a la presidència del, del Barça. No? Mm. Això en l'aspecte institucional. En l'aspecte esportiu, el, la veritat és que n'hi ha un sentiment d'eufòria ara mateix en, en Barcelona. O sigui, els dos, els dos últims resultats, que bueno, sí, guanyar-les Sevilla eh, en els experiments que fa Emery pues, té mèrit però no té tant com sembla, <laughs> y bueno, ganar en un, equipo chipriota que, que sería de un nivel de segunda división española, Vice, des del meu punt de vista, eh, que ha estat tot el partit tancat en la seva àrea, pues, tampoc té molt de mèrit. Però bueno... Però jo crec que un poquet gols... respira a, al voltant del que fa Messi, no? Messi és un poquet el... El termòmetre del Barça. Sí, jo crec que sí. I com sí, pareix que, que, que ha aparegut, després d'estar un poquet desaparegut, no? Sembla que ja sí. tot canvia, no?, en, en aquest equip. Home, evidentment, Messi és molt important, no?, però, però vull... Que, que jo crec que se me dist tot per, aquest jugador, no? Sí, és una, és, eh, és, és, és realment la diferència. O sigui, L'any passat no n'hi havia esperança d'aconseguir res perquè, perquè Messi no estava. O sigui, Messi mm -hmm. estava reservant-se per al Mundial, tu, eh, la veritat és que tot el món ho sabia. O sigui, mm -hmm. Aquí n'hi havia un sentiment de que tot el món deia bueno, ja veuràs el Mundial que fa, i, bueno, i de fet va fer un bon Mundial, va arribar a la final amb, amb Argentina, però, però en el Barça no va fer res, i el mm-hmm. Barça eh, que té un gran equip perquè fins i tot va, va arribar a falta d'un gol de guanyar-lo pràcticament tot mm-hmm. eh, pues no, no va guanyar res, no? Però, clar, en enguany Messi se'l veu més enxufat, i se'l veu més enxufat, i aquí pues, se dispara l'euforia quan Messi està enxufat, no? O sigui, és, és un jugador pues, com passava, jo recorde quan era xicotet, quan, quan passava amb Kempes en el València, no? El dia mm. que Kempes estava, o la època que Kempes estava, tu sabies que tenies un segur mm-hmm. per guanyar els partits, que després podies guanyar... Tu sabies guanyar que així és el camp 1-0, si després te'n feien 4 era un altre cantar, però tu l'1-0 el tenies en Mario Kempes. Efe, efe, i, I que sabies que en un moment donat, si el partit és posa passava lleig, eh, arribaria a Kempes i, i donaria I la nota mm -hmm. i el resoldria, efectivament. No? I això és el que passa amb Messi en, en Barcelona. O sigui, per, per una banda, en l'aspecte institucional n'hi ha un marrón importante, <laughs> però en el, sí, però en l'aspecte esportiu eh, n'hi ha una eufòria que també és molt gran, jo crec. Jo crec que és massa gran per, pels mèrits que ha fet del Barça en el que portem de temporada, perquè realment, bé, no ha fet un joc mm, molt dolent, però bueno, tampoc ha estat al nivell ni molt menys del de, primer del Real Madrid tal com juga ara mateixa i sobretot del Barça de Guardiola o sigui que mm. és, és, és, a, és una miqueta la clau a mi sí me dona la, la impressió molt personal, eh? després espero que no me tapen la boca el diumenge però encara veig el Barça molt en procés de formació molt difús eh, no, no tinc clar encara les línies mestres d'este Barça per, per on passen jo estic, jo estic d'acord. Jo el veig molt, perquè, clar, visc aquí, aquí el Barça és eh, tot, <laughs> o sigui, és com el Madrid a nivell nacional, o sigui, ho fan tots els partits, els amistosos, el, el, mm els mm-hmm. juvenils, els no sé què, els no sé quants, i la sensació que dona, eh, efectivament, és, és eixa, no? O sigui, que Luis Enrique encara no ha trobat la tecla, perquè, clar, el, el, el Barça té una arrossega durant molts anys un tipus de joc que és un joc molt, molt peculiar, el que va, va va fer Guardiola, va fer en Guardiola i que després pues, no ha trobat eh, la continuïtat perquè clar, no se pot jugar igual perquè, perquè no té els mateixos jugadors mm -hmm. i perquè sobretot no té el mateix entrenador Sí, jo, jo crec que, que és evident que, que l'època Guardiola ho marca tot tu mateixa sense, sense veure-lo ho has dit abans quan estàs parlant d'això i que no, no és el, el Barça de, de, de Guardiola clar, és que el Barça de Guardiola jo crec que no tornarà mai a Bores, no? Jo, jo estic d'acord en, no sé si va ser Busquets o, o qui va parlar d'això fa, fa, Busquets, crec que eh, fa poquet en la selecció eh, és que no tornarem a veure aquest equip perquè els jugadors que, que, que se donaven eh, se juntaren en aquesta època en aquest entrenador i en aquesta filosofia i en aquests resultats i en aquesta sort també a vegades perquè n'hi ha que buscar-la però n'hi ha que tindre-la també uh mhm. -huh. pues, pues jo crec que no donarà i jo crec que el procés està sent massa llarg perquè ningú s'atrevís a tallar de fet jo tinc una teoria jo tinc una teoria que Guardiola se n'anà perquè ell tenia clar que n'hi havia que canviar coses en el Barça i no volia fer-ho. No, no sé si inclús alguna vegada ho ha dit, que no, no volia... Eh, amics seus... No, no. Eh, es, es, passa es, per ahí. Teoria, esa teoria és certa, eh? O sigui, -huh. això Barcelona se sap. O sigui, Barcelona, claro, no i, i, i què passa? Que l'equip està, eh, està, està anant pa que sí, anant pa que allà, eh, i, i, i, i ningú eh, pues, troba el camí. Eh, per exemple, el mateix Luis Enrique semblava que Xavi pues, estava un poquet en les primeres jornades, pues, no era un jugador que anava contra ell, i últimament pareix que és la peça fonamental en molts partits clau, no? Pues, jo crec que en aquest procés està el, el Barça i jo crec que, bueno, que millor és un bon moment també per a que el València aprofite i, i i en les seues armes i en l'equip que té pues, eh, assaltar, no assaltar no, sinó guanyar al Barcelona que, que evidentment esportivament encara l'eufòria per el tema Messi per els rècords de Messi pues, eh, en el que és el xoc eh, no està al nivell que, que per exemple ara mateix per a mi està el Real Madrid uh -huh. Uh -huh. és evident que, que sí és evident que com dèiem eh, <clears throat> està en un procés de formació per això jo dia abans i ara entrarem precisament en el València al·ludint una miqueta a que en uno encara va provant coses, a, bueno, a certes coses que dic, si el Barça, en lo que és el Barça i en lo que s'ha gastat, continua en procés de formació, en què no estarà el València? També Clar. està en un procés de formació, que jo crec que ara, eh, entre unes coses i altres, estan més o menys en la part que li toca de la taula classificatòria, quart, si ho fa bé, poder, poden rascant-li i tocant-li els nassos al tercer, Eh, que per ahir va ser on va manejar-se el València, si fa les coses mitjanament bé, i que també Nuno a voltes està encara pues, no provant, perquè les proves en, en casa ha en Gimonà, però sí tocant coses a veure si acaba d'afinar sí, la maquinària que eh, en l'últim últim tram semblava una miqueta més embarrancada. Per, per a mi jo crec que té més clar, o sea, més clar, he vist més clar el model futbolístic del València que el del Barça en, en lo que duem eh, de, de temporada. Jo crec que mm. Nuno té molt clar com vol jugar, eh, eh, ho ha transmet eh, jo crec que prou bé als jugadors i en el Barça jo crec que aquest procés eh, no està tan clar. Tampoc he vist però... el Barça tots els partits, però és la impressió que tinc. ¿vale? Però és que n'hi ha, ha, una, ha una diferència i és que el Barça, eh, l'afició, el club, l'entorn, que deia Cruyff... L'entorn. Eh, sí, el famós entorn eh, obliga a jugar d'una determinada manera. Uh -huh. I aquesta determinada manera que va fer la excel·lència Guardiola, uh -huh. clar, eh, tots, tots pensen que, que, que bueno, es pot, pot canviar una miqueta, però si recordeu l'any passat, per exemple, el, el partit contra el Rayo, que el, el, el Barça va perdre uh -huh. la possessió possessió, que sí, va guanyar 0-5, però va perdre, perdre la possessió. Sí, va ser aquí, un a drama, no? <laughs> aquí a Barcelona es va muntar un drama, no?, sí, sí. de que no havien tingut la possessió el primer no, partit des de feia De, de fet, jo recorde que el, el, el Tata Martino va batre no sé en quin rècord en els 14 o 15, no sé quants partits, sí. però estava discutit perquè havia canviat, perquè els centrals tiraven els balons llargs, perquè volia canviar coses... A mi lo de la, la possessió gent... me pareix una de les majors milongues de la història del futbol, perquè a més ens ho va explicar un dia que havien estat fent el recompte el company de Superdeport de Vicent Linares pues, eh, cadascú té, té una pedra en el cap, ho diu moltes voltes, i a, un dia els pega una pedra, anem a veure en, en webs en els que te posen el, el percentatge de possessió si n'hi ha un efecte directe entre la possessió i la victòria de l'equip no, no només això. I eh, crec que no jo, arribava al 50%. I en qualsevol cas, a més, n'hi ha, eh, per lo menos que jo conega, tres empreses diferents que me dicen de manera diferent el tema de la possessió. El tema de la possessió. I no està... Eh, eh, eh, o sea, i no, no se comptabilitza de la mateixa manera, con lo qual tampoc saps al final la què atendre. No, no, al final la possessió dista. De si el rival va per la pilota, te la deixa. Que és un factor enganyós. Uh mm. -huh. De eh, si domines tu o, o no domines tu de en quina zona tingues la possessió, perquè tu pots manejar en tres quarts de la teua, de, de, del teu propi camp, pots estar 80 minuts, que el rival dirà, vale, bé, no vingues, oh. ja t'agarraré. Al final, lo de la possessió, de la possessió de la possessió, l'únic que ha viscut bé en esta vida és el padre Carras, i tota la resta... <laughs> I tota la resta són milongues. 12 i quart. Fem una pausa i continuem. Esports 97 nit, que encara que no sembla estem parlant de futbol. Així en la 97.7 Ràdio. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Algún día conducirás tu propio Mercedes-Benz. Pues ese día ha llegado. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Consiga con Levante el mercantil valenciano un set de cuchillos suizos antiadherentes de 7 piezas, con recubrimiento antiadherente y antibacteriano y mango antideslizante. El domingo 30 de noviembre, la cartilla del juego de cuchillos por solo 9,95 al comprar el diario Levante el mercantil valenciano. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 i 17, vos recordem la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui en el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número que és, eh, que vos sembla l'11 que ha aprovat Nuno en el dia d'avui a Paterna, que vos, eh, hem fet un, vos han fet un dibuix amb l'esquema de l'equip per que pugueu veure-lo, repassar-lo i dir-vos que, que, que vos, i dir-vos que, vos, eh, que vos sembla. I anem ara allí directament. Eh, sembla que torna el 4-3-3, companys, amb la tripleta clàssica en el mig del camp, Fuego, Parejo, André, i dalt són les majors novetats, primer perquè se manté Negredo, i segon perquè els homes que van acompanyar en l'atac a Negredo, els extrems, davanters, interiors, cadascú que li digui com li vulgui dir al dibuix, per primera volta de la temporada, com bé apuntava Sala Folgado, no van a jugar a cama canviada, si més no van a fer-ho a cama natural. Jo crec que buscant les sentades per a Negredo, sabedors que el Barça probablement el seu punt feble per lo que parlàvem abans de Tubó i Zarreta i no de Pocholo, són els centrals i és el central de la defensa on Negredo pot intentar fer algo de mal mm. eh, què vos sembla eh, esta història amb Figurí a la dreta, Rodrigo a l'esquerra Rodrigo sembla que continua inamovible per a, mm. per a Nuno i, i Negredo dalt Home, jo crec que a veure, resta la sessió preparatòria de demà resta la sessió preparatòria de, de, de dissabte, dissabte però la sessió important de la setmana jo va dir el mateix tècnic dijous, no? era la de Wii i Wii Eh, pues en el tram final del entrenamiento ha, ha que, que en la primera hora cara que ser que en el tram inicial eh, se mantenía Piatti en, en l'esquerra eh, se mantenía Rodrigo en la dreta y el único a aparte de Parejo que tú tenían claro que anava a tornar era la presencia de Orban en banda esquerra en lloc de, de Gallà. És cert, hem de puntualitzar que la primera provatura de l'uno del matí ha sigut esta, mantenint a Piatti, eh, mantenint a Rodrigo, amb Parejo, però amb Gallà, perdó, però amb Orban en joc de Gallà. El que passa és que en el tram final eh, ha canviat i ha tornat a, a donar el peto de, de titular en banda esquerra a Gallà, ha mantès a, a Parejo en el, en el tribot, ha ubicat a Fegulí en la dreta i ha desplaçat a Rodrigo a, a l'esquerra per què pensem que este l'11 titular, perquè Nuno mantés una xerrada de 8-10 minuts sols amb estos futbolistes, algo que no ha fet amb els altres quan, quan eren els titulars en el tram inicial del, de l'entrenament i perquè els futbolistes de, de Blau, quan s'eren anat de Paterna, pensaven que la formació que acaba l'entrenament de Peto Blau pues era la que va jugar davant el Barça. La sensació de futbolistes, demà és cert, l'equip se'n va a Mestalla, però a Mestalla, per la informació que tenim, van a treballar accions a pilota parada i fonamentalment van a tractar de, de, de tastar ja o de testar la nova, la nova brossa, però demà són accions a valor parat en, el Mestalla. També no sé si pareix molt bona idea en, en, en Herba Nova, plovent que se preveu que estiga partit diumenge, no sé, jo s'està molt ben pesat, però bueno. Si eh, plou molt al llarg de la nit, no, no descartem que demà a última hora eh, ja s'ha canvi de... Eh, de jo, jo, a, eh, a mi una cosa que, que sí que volia... Si ese és el 11 que, que va eixir, que per lo que dius sembla que té moltes... Té molts visos. Pues eh, a mi n'hi una cosa que Eh, que no m'agrada, que no m'agrada. Lo primer que no m'agrada és, és eh, mm, que Alcácer no estigui a ni 11. Vull dir, jo crec que Alcácer és un jugador que té que estar en la del València si sí, està bé. Tampoc sé si està bé perfectament o com ve d'una lesió el vol guardar, però bueno, eh, perquè ve la Copa, perquè... Bueno, ja, ja ho veurem que el València ja la setmana I, que i ve que no m'agrada perquè... competicions perquè el Dichós arranca la Copa per al València. Clar, van haver molts canvis eh, en la Copa. En la Copa. El inconvenient que té el, el, el jugar en Alcácer i Negredo és que tens que canviar a lo millor la manera de jugar o no, no ho sé. Però clar, eh, si, si ho posem per el mèrit esportiu dels que s'estan jugant, jo crec que Alcácer no ha fet ni menys menys que, que Rodrigo. Sentes dos, dos jugadors grandíssims i dos jugadors que jo te, sempre tindria al meu equip. Pero claro... Eh, Pero a mí, en efecto el Cáceres está de Rodrigo. Claro, eh, y llevarlo, es si un motivo... Rodrigo yo creo, perdona que detalle, que en uno el veu mes versatilidad en una banda que la que le puga Borea al Cáceres en una banda. Efectivamente. Anten, que ¿eh? no, no, no posa la el foc, pero Anten, que se Pero Pero yo lo que voy a decir... que... Eh, bueno, no, Paco, dice No, jo, cre jo crec que, que també Rodrigo té més treball defensiu, és dir, el, el Barça té una cosa que són els laterals que pugen molt i Rodrigo té més treball defensiu que el Cáceres, o sigui, jugar en dos puntes significa eh, que deixes les bandes més desguarnides, no? No, I, Rodrigo, Rodrigo crec... Paco te podem dir que precisament el treball defensiu no és el seu fort, eh? Paco corre més que bueno, Rodrigo. Ja, no, ja, ja ho sé, però obligarà d'alguna manera a, a Alves o a, no, en, en este cas a, ah, aquest... sí, a, a Alves a no pujar tant. Te referixes, o te referixes a que, a que en... no, treball no... específic més a que, que no pugen tan alegremente els laterals. Mm. Efectivament. Mm. Si jugues en Alcácer i en, en Negredo, lo que fas és eh, obligar a Sergi, Sergio Busquets a jugar més, més, mm -hmm. més endarrerit, o sigui, a tres centrals per, del Barça. Però això no impedís que els, els, els laterals pugen. O sigui, jo crec que per ahir van els, els trets, eh? o sigui, mm -hmm. em dona la impressió. Eh, però bueno, jo mm, he sentit, he vist en un tuit, en, en, en, en un tuit que un, un oient deia que que probablement el millor seria jugar en un davanter centre, que deia que tenia que ser Alcácer, uh -huh. i en Piatti i Fegulí per les dues bandes. Jo crec que aquesta sí, que és la, la solució més, més adient precisament per el treball que fan els dos, el treball que fa Fegulí i el treball que fa Piatti de recuperació uh mm. -huh. i també de fixar les laterals. No? Eh, Probablement eh, eh, este 11 que donava... Eh, ens han donat un fum d'11, ara el repassarem perquè eh, en el Twitter avui ens han donat un fum d'11 els oients. Eh, <clears throat> eh això sé que tu no miraves ara, Paco, que estava apuntant un oient, probablement seria molt dinàmic, probablement seria molt dinàmic, però si més no sembla que la idea inicial de Nuno és... Però no molt polític. Tindre la banqueta, les dos mm, estreles Correcte. que t'ha fitxat l'amo, no? Tindre dos, dos, les dos estreles que t'ha fitxat l'amo a la banqueta quan l'amo estarà sentat en la calle el diumenge mm. no és massa políticament eh, ben Correcte. entès <laughs> i, i sabem que Nuno és eh, un home també de, de la mateixa empresa de Meriton però també és cert que jo crec que la idea de Nuno és que el Negredo és un tio que va bé per alt, que se brega, que tal, que li puga causar, sense anar més lluny, l'any passat, el del Postiga, que estava tieso com una tabla de planxar, i que ja valen molt el rendiment que dona, l'any passat, en dos valors aeris, li va fer la cuca al Barça i mm. quasi li remonta el partit del València, se'n recordeu? Sí, sí, mm. sí. sí, sí. Mm. Sense fer res, a més. Sense fer res, sense fer res, el València de Jukic. Uh mm-hmm. -huh. Però sí que sembla que el Barça per ahí patís problemes, que Piqué, bueno, pues ja dies que està, ja dies que no està, també mm. que, a pesar que amb el que té el xicó en casa jo estaria poc per la labor, <laughs> no vaig enganyar-vos, eh, però crec que és un dels problemes. A veure, a xua, eh, perquè a millor no Matier, eh? Matier, que ja sabem que en València, pues, que, era, que va ser la millor defensa de la campanya anterior, però que s'empanava que Matiete i són moments en què, no sé, està pensant pues, pues no sé en qué. Y el que no chua en la marsellesa, ¿no? en que no pasa por el estanco, el no sé en qué. El otro central no chua, ¿no? Ver en este... El... Bermal pero sin immersos. <laughs> no chua ahí, ¿no? Bermal entre pers immersos. La, la de Bermal es muy divertit, eh? Se va, <laughs> eh, escolta... Muy divertit, pero es que no son del Barça. <laughs> sí, escolta no, que se va a operarse, no? O sea, porque es, es escolta, eh, eh, a Finlandia. Eh, he llegit, he llegit... A, Finlàndia, a Finlandia. Sí, a Finlàndia, clar, que jo m'he quedat un poco... Que no hi ha clíniques més a prop? No, és que es veu que n'hi ha un expert en Finlàndia, aquestes coses que fan els jugadors, que diuen ell, el millor expert, en, eh, per, crec que té una lesió en els isquiotibials, no? Mm -hmm. El millor expert del món en isquiotibials qui és? Pues anem a, està en Finlàndia? Pues anem a Finlàndia. Que si haguera ah. estat en el, en, en el Cabo Verde, pues haguera anat a Cabo Verde. Eh? Algo paregut, Paco, a lo de la placenta de lleua de Diego Costa. Efectivament, efectivament. No, bueno, o si recordeu, si recordeu Mijatovic... Sí, anava jo... Big Van Tor, sí, sí, a Holanda, sí, sí, se n'anava... va anar a Holanda també mm. a, a tractar-se perquè una lesió que en principi tenia per 3 o 4 setmanes i a mm. les dues setmanes estava jugant. I jugar a la final de, de l'aigua famosa quan... A veure, lo que passa que Big Van Tor era eh, eh, els vendedors estos de Crecepelo de, de les pel·lícules de l'oest <laughs> eh? Qué fea Dick Que un tema que tú conoces Pues, <laughs> el que se pelo perfectamente lo que me el fútbol Es que fea Dick Van Thor eh, eh, Dick Van no curaba la lesión No, sí, yo también. Dick Van lo que te pegaba Es unos espallices bestiales La, la que, que, que, que, El umbral de dolor el trencava sí, i tu jugaves trencat perquè no te feia mal. Eh, no t'havia curat. En, no, no. en aquesta època se parlava d'això, de que lo que feia era eh, ajudava al jugador a, de la clínica. a, a, a jugar en dolor. No, o, no és conya, o, Sí, sí, no, medicina, eh, no, sí, no, no, te diu raó, però és que volia, com, volia eh, comentar que hi ha un perfil de, de Twitter que se diu arroba cadàver Mailen, que fa referència... <laughs> cadàver Mailen. Al futbolista del... <laughs> del Barça y de fet hi un hashtag que es Cadavermaelen tot el món ahí parla y se, <laughs> i va, se el metge finlandès crec que también está en la de, de, Vermaelen i de la gestió del Barça y de, i de Zubizarreta que es, terrible es terrible, es absolutamente terrible, terrible. és certament, terrible. certament. no sé en què estàvem no, estàvem parlant ah, de, de, del tema del central sí, el sí, sí, que té sí. si Alcácer si el tema del Central a ah, yo lo que defensaba un poquete Es que, yo siempre posaría para Paco lo en el meu equip. Correcte. la vessant técnica o no técnica, o táctica o com que, que que, que Alcácer estiguera, Porque me parece un chor Para mí, imprescindible. Y no sé eh, mm, si, si, si, bueno, si, si cada que siga el Barça, encara que tengas que estar muy pendientes Laterales, del central, de tal, mhm. pues buscar una otra manera de que al que Alcácer estiguera al costado de Negredo, que sembla no, que Nuno no la troba. Que no fora un 4-4-2. O, o, no la, o no, no, la no, no, posar. no se va donar ja, eh? El, mm. el sistema és el 4-3-3 amb, amb Parejo i un davanter centre que esta setmana és Negredo. Jo vull apuntar dues coses. Uh -huh. Una, ja ho, jo ho varen comentar... Vaig apuntar, dona'm el boli. jo ho varen comentar i és que esta setmana Nuno ho té molt fàcil. Diu que, que eh, Alcácer acaba d'eixir d'una lesió, no està 100%, posa eh, a Negredo. La setmana que ve Efectivamente, tindrà el problema porque ya no podrá utilizar este argumento, excepto excepte que algún dos tenga alguna molestia davant del Barça, que esperen que no la tenga. Pero, eh, lo que podría decir es que a mi no me sembla lo mm, lo que va a hacer Nuno ir, en una entrevista que va a conseguir els companys de Radio Marca, eh, o va a desvelar a ir de vesprada ya, que Negredo, va que Negredo va ser el titular davant el Barça, porque cree que eh, Alcácer no li va fer gens de, gra de gràcia el que Home, li va, li so, va dir sobretot el, perquè, l'entrenador, per... perquè tot el món sap que va jugar un davanter centre. No, i sobretot coneguen, eh, bueno, a, al final els jugadors mm, tots eh, volen jugar i tots. entrenen igual, tal, però clar, si tu a, tu a tu el dimarts te diuen que el diumenge no vas a jugar, jo estic convençut que no entrenes igual. Tot. Bueno, a, a lo millor, a veure si canvia la, a, a, la idea de l'entrenador però tot, la que... Sí, però tots saben que els entrenadors no canvien d'idea. De fet... Tots coneguem entrenadors que són més cabuts que... Que, eh, eh i, que machos. I, que, exactament. Va. Entonces, jo crec que això sí que eh, eh, és una estratègia errònia, encara que siga per al grup. O sea, dir, La gestió de grup de Nuno deixa molt que, que desitjar, eh? yo mm. el asunto de, Alcácer de me d'ahir me sembla bé. pensaría el mateix, o que ningún interprete que así estén defensant al futbolista no, eh, no, no, no, no, etcètera, si ahir sigut al revés. y no, lo digo va a jugar Alcácer, digo hombre pues bueno, no, no, por el porter, el centro sí, que Sí, que no es bo. cuando tú te tens un dubte y i, al comenzamiento de la semana de preparar un partido tan importante eh, descabalgar, perdirlo de alguna manera, al un futbolista. díganle tú no vas a chugar No creo que es la manera mejor después el jugador pot tendre com buiga perquè n'hi haurà que digui, sí, ara veuràs, ara veuràs quin entrenament he fet tota aquesta setmana i no podràs dir que estic molèsties perquè no les tinc i no podràs dir que no he treballat perquè no he treballat. Però ja eh, l'error està abans, està en dir, no, tu ja no vas a jugar, no? I a més Paco Alcázar ha arribat este matí a Paterna i ha vist com que durant tot l'entrenament eh, estava en la banqueta. No, no, no, <laughs> estava en l'equip de, de, de, suplents sí. i va estar sí, tot el matí en l'equip de titulars. En la banqueta, dic, sí, sí, està clar, sí. 12 i mitja, fem una pausa per a la publicitat Tornem, llegim els vostres tuits en arroba esports 90 sentit, arroba esports 90 sentit, 97 en xifra, en número, i vos pregunte lo dels interiors a camp natural, si vos sembla més natural o penseu que en jugar en tres puntes els, els eh, homes de banda, és que ja no sé si dir interiors, extrems, de tot, perquè hi ha algú que se m'ha queixat i diu, no ens digués interiors que són davanters. Bueno, ante totes les queixes. Hi ha un davanter que Rodrigo, Bueno... Y ya un interior que, es... que pues natural a cama cambiada para que entren buscan diagonal y el gol o mes natural eh, a cama natural para que busquen les entradas. Total, eso muchas muchas más. més, por por el Twitter, Después de la pausa que fue a les 12 y mitja un a 97 nit en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Alberto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. Alcácer, sí, aquí. Eh, ¿Qué cualidades tiene que reunir un auténtico hincha del Valencia? Bueno, tiene que reunir ilusión, ganas de animar, fe ciega en esta plantilla y sobre todo tienen que reunir 30 collarines de estrellada para estar muy cerca del equipo, ¿no? De nosotros. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Dam y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Dam, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Algún día conducirás tu propio Mercedes-Benz. Pues ese día ha llegado. Ven al stand de Mercedes-Benz Valencia en la Feria del Automóvil y consigue tu Mercedes o Smart seminuevo con cuatro años de garantía y además con condiciones especiales de financiación. Te esperamos del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teu Agua Radio. Les 12 i 33, anem al Twitter a veure què ens diu la gent. Arroba Esports 97 nit, hem, vos hem col·locat l'equip que ha assajat avui eh, en paterna amb Nuno i vos hem preguntat què vos pareix, què vos sembla l'equip. Se diu cambiar a Barragán por Orban. José diu que el Rodrigo que tendría que jugar se apellida De Paul. Adrián Figu García dice Alves Mustacio también de Orban Gallafuego, André Parejo, Fegulí, De Paul y Negredo. Loren Diu, menos Barragán y Rodrigo, lo demás bien. Ángel Cruz, más de lo mismo. Emi Pujadas, primer saber per què Rodrigo, primero saber por qué Rodrigo juega y no Alcácer, molestis encara y dos, m'agrada la idea de Fegulí pero Piatti el trobe més ràpid Iván, diu 4-2-3-1, defensa de sempre Fuego y Parejo al centre per davant de Paul Guandré, Fegulí esquerra, Carles Quildreta i Negredo Juan Palomino canviaria Barragán per Joao Pereira i a Rodrigo el posaria per Fegulí ficant a Piatti per l'esquerra eh, de Paul, Fegulí i Alcácer es posaria com a revulsius a la segona part Luis López, yo cambiaría a Rodrigo y pondría De Paul. Lo demás lo veo bien. Juan Torres, yo pondría De Paul por la izquierda y a en derecha. Eh, banquillo para Rodrigo y Piatti. Yo Pereira titular. Y si juega Mustafi en la derecha y Orban de central, Alex Diu, Piatti por Rodrigo. Solo este cambio y podemos hacer un buen partido, pero no creo que sea este el 11. Nuno va a sorprender. Nuno no se sorprende. sorprender. lo que asacha es lo que express. No és com un any que eh, entrenem una cosa distinta el dilluns, a tal dimarts, a tal dimecres, a tal dijous, a tal divendres, arribava el diumenge i ficava un 11 que no havia eh, provat en cap dels 5 dies. Futbolero, Orban Esturdo, Barragán Diestro, com lo va a cambiar? Moisés Martínez, Rodrigo a la banqueta, oportunitat de Pol, Rodrigo es mereix un poc de banc per a veure si espavila. Eh, més, eh, diu eh, Víctor Albors, em pareix injust deixar fora al Càcer. Jo jugaria en Paco, Pieti i Fegulí. Pressió, córrer i tapar les bandes. Miquel Àngel, Neymar i Jordi Alba contra Barragán. Ja podem encendre els ciris i pregar. Chinocrack diu, Orba iria al centre Mustafa a la dreta, creo que se refiere a eso. José María, el únic fixe hauria de ser de Pol, amb un Barça, amb uns laterals tan ofensius, podrien fer-li molt de mal amb el seu atreviment. Pepe Espanyeta diu, Barragán i Rodrigo, jo els haguera llevat. Provaria posar de Pol o Carles Gil i Orban a veure què tal. Xavi Simón Duke, Carles Gil té Calonce titular eh, Radio Taronja es de la idea que, de la eh, que han donat sobre la reunión entre Peter Lim y Jorge Méndez en Barcelona eh, Galicia VCF 1919 mm. dice y dale con Rodrigo que pesado no podrían intentar cambiarlo por Enzo Pérez Ignacio Suárez eh, también Rodrigo marcará eh <laughs> sí, Rodrigo marcará eh <laughs> Ignacio Suárez, que para también de la noticia que donat de la reunión Lim Méndez. Eh, Chema Lamirán <coughs> diu... Eh, hace un año os escuchaba, un año después sigo haciéndolo. Cambia el escenario, pero no los actores. Pues vuelta a agrair. Eh, Kevin Perpiña ojalá marque a Rodrigo y veamos lo que vale. ¿Sabéis si va a haber otra, vez tertulia internacional con los aficionados de fuera? Pues mira, ya que no es la idea, algo faremos. Tenéis que hacer algo. La gente que ens escolta, l'altre dia ens enviaven també un tuit sentit del podcast des de Panamà eh, hem de ficar-vos en contacte i fer a lo millor un mixte eh, un parell d'ací i un parell de fora i eh, alguna nit hem de, hem de fer alguna cosa no, no sé com ho farem, encara hem de madurar aquesta idea però sí, hem de fer alguna Kevin que eh, ens escolta, ens escriu des de França és un, és un clàssic també Nacho Sánchez, Piedi sempre ha fet mal a la defensa del Barça jo jugaria amb ell, Fegulí i Negredo després trauria Alcácer com a revulsiu Boedo diu, l'entrenador sap perfectament qui està millor es juga com s'entrena, això del procés de formació és per als roïns David Pla crec que canviar a Barragán per l'han posant a Mustafi de lateral bon equip eh, Jordi diu fa un any que, deixarem, que ens va deixar sense televisió pública nosaltres el deixarem sense poder a 6 a 6 mesos José Valencia diu jo pondria Mustafi de lateral derecho Abezo de central i sacaria de Pol eh, Ricardo Jiménez en el seu 11 Alves Barragán Mustafi Otamendi Orban Fegulí Fogo Gómez Parejo Callà i Negredo eh, José també fa el mateix dona el seu 11 Alves Mustafi Bezo Otamendi Gallà Fuego Parejo André de Pol Rodrigo i Negredo el número 12 eh, també se fa ressò de la notícia que hem donat a les eh, 11 i mitja al voltant de la reunió entre Peter Lim i Jorge Mendes avui en l'hotel Majestic de Barcelona Fogado, què passa en el Twitter que estàs... Eh, no, no, està... Estàs Estava seguint a Cadaver Myland A Cadaver Myland, sí, t'agrada, no? Sí, sí, sí. no <laughs> Volia preguntar-li a, a Paco, que està a Barcelona, uh mhm. -huh. si la porta sí. va, va per l'hotel Majestic també Sí, sí, sí que va, sí que va. És un, és un dels centres de reunió habituals eh, de, de, de la gent Mendes, de Barcelona. Lim, en Barcelona, la porta que vol tornar al Barça, jo ahí podria trobar fàcilment una relació. Eh, sí, no, i, no, i no vas desencaminat, eh? no vas desencaminat perquè aquí s'ha parlat mm, de les relacions, que té molt bones relacions la porta amb, amb Jorge Mendes, i que a vegades en algunes ocasions l'ha assessorat i coses d'estes, o sigui, la veritat és que Mendes tot, toca tots els palos, eh? ja, ho, <laughs> ja ho veieu, mm -hmm. és una cosa al·lucinant. Sí, perquè però el projecte... Sí, sí, no, no vas desencaminat, eh, Salva, no vas mm. desencaminat. Però a veure si demà els trobes, no? T'acostes i el tens allà, el tens allà al costat de casa. Estan avui reunits, no, no sé no, jo. Igual demà que continuem per ahí, eh? Perquè el projecte polític de la porta ha desaparegut, Paco, o, o s'ha quedat en no res, o com està... Perquè vol tornar... El, el, se dissar un poquet el Barça per, per això, no? Eh, no, ell no, ell no va deixar el Barça per això, va deixar el Barça per, per, perquè li feren el llit en, bueno. dins, la, dins la, de la directiva. Yeah. Però el projecte, no, el projecte polític, eh, ell continua de, de regidor en l'Ajuntament uh -huh. i, mhm. i ara en tota la història de l'independentisme i tot això, pues té un, un, una, una rellevància important. De fet, eh, quan Barcelona va optar als Campionats Mundials d'Atletisme la setmana passada, uh mhm. -huh. un dels que va, més va donar la cara va ser la porta que va anar també en l'expedició com a regidor de l'Ajuntament. Uh mhm. eh, -huh. Sí, bueno, pues eh, ves allá de lo que fa el señor Laporta y el famoso <laughs> Hotel Majestic y el famoso... Oh, es que es curioso, ¿eh? Sí. el famoso... ¿Es el Yum de Gas, va? Llum de gas. Sí, llum de gas. Sí, sí, sí, sí. Llum de gas, sí, llum de gas. Sí. El llum de gas, em sembla que... Té <laughs> gran foto. Em sembla que si ho passa bé, fa que vam enganyar-se. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, no, te, vos, vos puc contar una història. Sí. És que jo vaig parlar un dia amb Maria la Piedra i que, i que em va contar quan, <laughs> quan sí. bueno, per era per raons professionals sí, sí, sí, no, no, no, no, no evidentment, sí. evidentment no tenien cap dubte eh? o sigui, eh? I ens va, em, va, em va explicar que, que anaven al Ludegas i ahir anaven jugadors del Barça i ell s'amagava dels jugadors del Barça perquè, perquè no el pillaren veguent i aquestes coses no? i <laughs> el gat i, totes, totes aquestes històries o sigui, que era un lloc de reunió també molt de, la, de, de jugadors del Barça de l'època i, de, i de la Porta i de la Maria la Piedra Uf. Mare meva. <laughs> Senyors... S'ha convertit, convertit en un sàlvame, això, eh? Sí, sí, sí, anem sí. a, pegar un... Clar, ara, parlar de jugadors a cama canviada, després de parlar de Maria, de, de Maria la Piedra, <laughs> se pot malentendre, no? Eh, però anem a parlar d'això, que és el que toca, no? Futbolísticament. Eh, preferiu que vagin a cama canviada? Preferiu que vagin a cama natural? O això també dependria també un davanter com Alcácer a la millor possibilita més que els eh, extrems que li acompanyen puguen anar a acabar canviada perquè mm. s'associa millor en el toc, en tornar els balons i un davanter com Negredo pot donar més peu que se busque la centrada per les seues condicions naturals, senyors? Sí, home, eh, les dues opcions són, són reals. També mm, pense que n'hi ha que dir una cosa, i és que en 90 minuts, eh, se, eh, i ho hem vist també en partits, on canvien de jugar d'una manera a jugar de l'altra, mm. en, mm. en, en, en depenent de com va el partit que igual és una el... possibilitat és, és, per a un moment donat del clar, partit se comença en una idea i exacte, se pot canviar perfectament exacte. perquè, perquè no estàs canviant eh, eh res de l'estructura no? Entonces, jo crec que començaran jugant com si juga este 11, jugant d'Eixina perquè evidentment jo crec que també és de veres que Negredo tira més a que, a que se isca per fora per pa arribar a, a, a la porteria en contra d'Alcácer que se juga més per dins però però eh, evidentment jo crec que al llarg del partit en, en, en els dos jugadors que estem parlant que són jugadors bons i que poden canviar la seva posició pues, eh, podia fer qualsevol de les dues coses Folgado No, jo crec que probablement tindrà a veure amb, amb la que no espera del, del Barça i té que tindre eh, a veure amb la forma que, que no eh, entén mm, en la qual se, se pot parar al, al Barça l'equip està acostumat, Manolo, ja a jugar amb interior a cama canviada, avui els ha provat eh, amb la seva eh, cama natural, per dir-ho d'alguna forma, però veurem com, com és l'equip davant, el, davant el Barça, no? Uh -huh. Normal que se proven aspectes del xoc que no estan massa, massa treballats, no sé si com a possibilitat de d'utilitzar-les d'inici o com a alternativa o recurs conforme vaig desenrotllant-se el, el partit, però bueno, és l'assaig d'este matí a Patarra i el que ens ha cridat l'atenció. La, eh, Dos tribots en el centre del camp, eh, amb sis jugadors molt diferents. Eh, sí que és cert <coughs> que en el València podíem dir que ningú malentenga, per amor de Déu, que eh, Busquets en un equip i Javi Fogonat estan cridats a la tasca defensiva del centre del camp, després en el Barça sembla que Xavi i Rakitic van a ser els que estiguen per davant, en el Barça sembla que Parejo va més recolzar a Jaifo per a través de la pilota i André Gómez que és un aplegador per davant són dos conceptes de tribut en el centre del camp molt diferents però que bueno de moment al València li, han, li ha eixit bé el seu fins a arribar al moment de la lesió de Parejo amb algun dubte i el Barça sí que és possiblement la línia més difusa que veig allò de l'equip per indefinits els conceptes Paco Sí, és que jo crec que Luis Enrique no té clar quin tipus de centre de camp té que posar. Eh, l'altre dia contra l'Apoel van jugar eh, Rafinha, eh, Rakitic i Mascherano. Mm. I aquí es deia que, que, que, bueno, que era un centre de camp molt físic, que no construiria jo, que era un error, i després van ser tots elogis, perquè és, és, un, és un centre de camp que va moure molt bé la pilota, la pilota no? Eh, jo, sincerament, pense que apostarà per un, per un centre del camp d'aquestes característiques en, contra el València. No sé per què, però tinc la sensació de que Luis Enrique intentarà mm, contrarrestar la, la, el, el tribut del València posar un tribut de les mateixes característiques i no m'estranyaria res que, que apostarà pel mateix sí, a lo millor en comptes de, de Mascherano eh, juga Sergi Busquets però, però realment el, eh, Rafinha i, i, i Rakitic no m'estranyaria que jugaren junts i que Xavi eh, estigués al banc jo, jo, firme, jo firme ja firme ja que jugui Rafinha no, jo també, eh? jo també. Mm. O sigui, a mi em sembla sí, que... És el jugador sobrevalorat. Sí, és el més fluix de... Sobrevalorat, però vamos. Contra mm. l'Apple funciona molt bé, però, molt bé, claro. però contra Ja, per, per Iniesta no, no arriba, no, Paco? Encara està... Té l'alta mèdica, ah. no? Crec que li donen no, ja demà ja avui li donen l'alta mèdica. Sí, ja té l'alta, crec que avui ha entrenat, però crec que... No, ets molt justet. Mm. No, sí, no arribarà, no arribarà. Jo crec que el, que el tribó serà Busquets, Rakitic i Xavi. probablement Xavi, eh? Sí, si no Xavi... Mascherano no, no torna a l'arrere perquè ahir va jugar amb Piqué i amb Bartra com a, com a centrals, i jo crec que Mascherano davant el, davant el València per a parar a, a Negredo o a Alcácer jo crec que eh, Luis Enrique tirarà de, de Mascherano sí, eh? sí, sí, sí, no, Raere Mascherano no tinc dubte sí, jo crec... probablement Mascherano i, i Matí eh? no sé si jugarà Piqué, no sé eh? Mascherano i eh... Matí mm. jo crec que Matí no jugarà eh? tu creus que Matí no jugarà? Sí, Matí, Matí està assenyalat des del partit del Bernabéu. Que, o sigui, Quan digué que, que no estava, no? Eh? Sí, és que Matí... Primer pel, paper, pel papelón que va fer. Pel no? papelat, correcte i, i segon perquè va dir que no sabia que tenia que jugar des, de, de, de, <laughs> coses que feia tant en València de, sí, sí, sí, sí, clar, ara se donen compte no, no, havia entrenamiento, recordeu? Havia sí, correcte, aquell dia <laughs> sí, a veure però en què mundo vives, tio? sí, sí, sí Mate té aquestes coses vull dir, uno quan fitxa Mate eh, sap que el servei se l'endú, no? que hi jugadors que tenen més o que tenen menys o que no en tenen, no? en el cas de Mate no és que no en tinga, però que és un home bueno, de servei difús, per dir-ho d'alguna manera eh, limitat, limitadet viu en el seu món. Eh, sí, sí. No sé. De tota manera, eh, el Luis Enrique és molt de castigar als jugadors. Jo crec que el càstig de, de, de Piqué ja ha acabat i, i ara toca el càstig de Matié, o sigui, <laughs> per dir-lo dir no? gràficament, no? Sí, mm efectivament. També normal crec... que Luis Enrique va fer aigua clavant a Matié de la tela a l'esquerra no per res, si més no, perquè hi ha ara mateix trossos del Partenon en Grècia més ansers que els tendons de matí i no li dona per a jugar a lateral esquerre i això és una no, evidència això ja ho sabíem en València mm. sí, sí, no, no, no, vamos era un lateral que jugava 45 minuts perquè sí. després s'arrossegava s'arrossegava entre unes coses per els tendons i altra perquè de tabacalera espanyola és molt de pes 12 i 46, fem una última pausa per a la publicitat i tornem per a rematar la tertúlia Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. Trece marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un set de cuchillos suizos antiadherentes de 7 piezas, con recubrimiento antiadherente y antibacteriano y mango antideslizante. El domingo 30 de noviembre, la cartilla del juego de cuchillos por solo 9,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. I 48, 12 per a tancar la tertúlia en el dia d'avui. Així a eh, Esports 97 NIT, en la 97.7 ràdio i mirant tot el que pot ser el partit entre València i Futbol Club Barcelona diumenge a les 9, des de les 8, sintonia d'Esports. No, Ui, 85, no? Home, si no, trobem una, <laughs> si no trobem a una municipal negligent, a les 8. Si trobem alguna municipal negligent, a les 8 i 5. Dependirà de... que mos diguen, vagin-se vostè a pegar voltes, que encara no podem passar. <laughs> Manolo, una cosa, una cosa. Sí. eh, estic veient del River Boca, que ha començat ara mateixa, eh, que la, la tornada de la semifinal... Quants ferits n'hi ha ja? Eh, no, no, de, eh, porten 3 minuts de partit. Sí? O sigui, en el minut, en, els 40 segons s'ha pitat un penal a favor de Boca. En, quan, quan donaves pas a la publicitat. Encara no l'han xutat, eh? O sigui, estan discutint... <laughs> I pot ser que hasta demà no se xue, no? sé quan, o sigui, I probablement acabarà el programa i encara no l'haurà no xutat. Tu coneixes... <coughs> Mira, anem a aprofitar, ja que mentre el futbol argentí coneixeu, i eh, al voltant de lo que vaig dir demà en la premsa, per cert, coneixeu la història que la tendència del penal més corrupte del món? que la gana signa qualsevol polític espanyol diuen que era pues, un partit que estaven tots juntats no? i xiulen un penal i quan va llançar el penal li diu el, eh, li diu el porter al davanter eh, eh, tiralo a la izquierda que me tiro a la derecha y le digo al delante, tírate donde quieras que la voy a enviar fuera. y <laughs> arriba el árbitro Pedro Darle, cada vez que la envíe fuera lo hago repetir. <laughs> No, no, que no llama ningú. <laughs> <laughs> M'acaba de recordar quan, pa, quan Paco estava contant lo del Boca lo del Boca River en el, en el dia d'avui. Eh, I per cert, eh, i ara que conta Paco això, estava mirant, eh, Xula Fernández Bolbaran, que ni és bon ni és roïn, vull dir, eh, hasta que no ho veig en tal, però estava mirant les estadístiques que m'estic preparant per al diumenge ja? A, ah, a, ah, sí, sí. Tu què te, però, ¿tú eh, què te piensas que fa, que fa tres setmanes? Ja, estàs igual diumenge. Tercer, tinc una no, cosa para tu, que després te queixes. Eh? Tinc peladies de xocolata que hemos han a mí. Ah, les ha guardat? Estan no me recordava, pensava que les he fotut. No, senyor, perquè a mí no me agraden, si no me agradat fotut. <laughs> què te pensava, que eren per a tu? No, m'he a mí. <laughs> Bueno, vos deia, eh, crec que és eh, amb el Valencia en casa ha empatat un fum de partits i al Barça cada volta que li, xula, que li xiula fora ah, no, ha empa, no ha empatat pràcticament més que un partit o sigui, hi ha una, un contraste ahí de resultats important entre Fernández Bolvarán i el Futbol Club Barcelona després de que el València vinga algo cremat, és cert, per la jugada famosa de Negredo en l'últim minut de la primera part del Ciutat de València. Bueno, senyors, més enllà d'això eh, el que vos contàvem també del tema d'Enzo de Pérez este, la primera mitjora sembla que totes les benediccions estan ja fetes per a que siga el jugador que va triar el València per a passar-se en hivern però que a hores d'ara eh, a mi pel que me conten de Portugal en Portugal tenen clar que el jugador ha dit fins si m'ha arribat en el mm. Benfica punt i final a la meva etapa l'equip ja està eliminat en la Champions eh, l'equip ja no és el competitiu que era el jugador vol eixir però també és cert que eh, té contacte fins a 2018 i hi ha més ofertes, no? també per ell Manchester, Manchester United sí. United mm. i que Benfica està ferm en la intenció de demanar després ja veurem el que trau però de demanar els 30 quilos que en un moment donat semblava que se'ls podia haver eh, amollat una miqueta el cor i dir, bueno, pues eh, <clears throat> rebaixeu una miqueta la clàusula, però que a la fi va dir, no, són 30 si se vol anar perquè ells es donen per perdut saben que serà en gener o en juny, però que tot apunta que en gener és quan Enzo Pérez vol posar el punt i final mm. en, en el Benfica. Jo, a mi me sembla que el València, evidentment, se va llançar per el jugador, però que ho va tindre complicat perquè jo crec que 30 quilos no va pagar el València per Enzo Pérez a mi és que me pareix molts diners per a... Ui, és que estem parlant que és el mateix que pagar per... o pagarà per, per Negredo, no? Que va costar el mateix, o costarà, depèn, perquè com no està molt clar al final <laughs> l'operació, eh, jo crec que és bon jugador, però òbviament jo crec que el preu de 30 quilos me pareix eh, exagerat. Jo crec que és, són d'aquestes històries que, que estarem pegant-li voltes pues, molt de temps, perquè el jugador dirà no sé què, el, el, el, el Benfica eh, farà la seva la, eh, la seva estratègia, el València també, i bueno, veurem. Eh, home, és un xor que, que si ve, pues, bueno, aporta qualitat i, i en aquest projecte <clears throat> nou de futur d'equip de Champions, pues, jo crec que té, que té lloc, evidentment. Jo, crec, jo crec que, que, que bueno, 30 quilos són 10 quilos menos dels que el Barça va pagar per Vermalen i <laughs> Maria junts. Eh? Per, cada per, per, favor, per favor, cada vegada que el nomenem, ja que nomenar-lo ja... Cada Vermalen. Exactament. Cada, cada Vermalen. Jo, eh, eh, eh, jo, crec que en honor als grans eh, seguidors de Twitter que n'hi ha per el món, ja que nomenar... Correcte. Eh? mal el fumieu, no? <laughs> fumieu. podien denominar Sí, también, no? també, també. Mira, s'ha apuntat a la sola, vas tu, Sani. Però, quan arribes a casa, con ternau de Twitter. Però fumieu. segur que no n'hi ha, no ha un jugador de més qualitat o, o, de més nom, a lo millor, de més qualitat per 30 milions en el mercat jo no ho tinc clar, eh? Claro, jo, jo, és, jo per això dia que jo crec que és un bon jugador, però que per a mi no val 30 milions. Si te vas a gastar 30 milions, jo aniria per a tres jugadors. Però Exacte. bueno, i sobretot també... Eh, però no, eh, eh bueno... Acaba, acaba. No, no, i el que vull dir és que pensant, ja siga per a, per a, la, o sea, per a Xener o per l'any que ve, suposant que estem en Europa, en, en, en la Champions i tal, veuràs quina és la necessitat més evident de l'equip, que a lo millor no passa per un altre jugador mig del camp, o si sí, no ho sé, i passa, per exemple, per un lateral dret Mm, pasó en Europa en garanties, no sé. A mi sembla que els altres van a, van a, vamos, a, a excepció de que se posa algo a tir, l'any que ve. Van a tirar amb el que tenen fins a final de la temporada. No, no, que... Eh, jo parlo de l'any que ve, jo parlo de l'any que ah, ve. Ah, que ve. Jo parlo de l'any que ve, no, no, no ara, evidentment. No, però vull dir que, que com tot això estàs fent el projecte pensant en Champions, uh -huh. i això pot vindre ara o pot vindre en, en estiu, jo crec que 30 milions, com diu, com diu Paco, en, en Enzo Pérez, que és molt bon jugador, pues a millor jo 30 milions me'ls gastaria d'una altra manera me'ls gastaria d'una altra manera el que està clar és que el València el que vol per a aquesta posició que vol reforçar en el mig del camp és un jugador ja que no hi ha que esperar-lo vull dir, fet uh -huh. que no, per exemple Parejo, Parejo va arribar i l'ha costat eh, eh, eh, eh, estava per fer, vull dir, el xico al principi estava nerviós, li venia gran mestalla talla després l'entorn tampoc ajudava entre la novia aquella que tenia que sí en l'interviu, la germana fica barbaretats en Facebook <laughs> la tuitera, no? La germana tuitera la germana de facebookera, no, facebookera. clar, eh, eh, vull dir, que, que, que no sé com serà la germana si la té o la novia d'Enzo Pérez, val? no sé si seran també molt recatades com la exnòvia de, de Dani Parejo, però eh, el cas és que eh, eh, més enllà d'això sí que volen un jugador que aquestes coses, bueno, pues, pues, si passen que se queden fora i que el segon jugador ja ha fet ara mateix Parejo, això és discutible, però quan arriba pues, mm. li costava el València el que voles és precisament per a aquest lloc, per a aquesta posició del mig del camp un jugador del qual no se tinguin dubtes No, no, mira, eh, algú ara va comentar però el debat va anar, va anar per altra per altra part i, i a la fi no ho vaig comentar jo vaig tenir l'oportunitat d'ir de vesprada perquè me van jugar molt pront de veure el, el partit de Champions entre el, el Zenit i el i el Benfica que me consta que el València també estava pendent el sistema del Benfica és pràcticament el mateix que utilitza en un home el València, és el mm. que Enzo Pérez està habituat en quant a sistema tàctic. I de què juga allí Enzo? Jo era el vaig veure, eh, juga amb, eh, amb Talís, Casamares i Enzo Pérez, i és la, ixa la tripleta en la que juga mm. Benfica en, eh, en el mig del camp. Enzo Pérez, clar, és que jo vaig veure per la tele, però Enzo Pérez o bé jugava en el centre, eh, en la mateixa funció que així fa Javi Fuego, uh mhm. -huh. i moltes voltes caia... en, no? A l'esquerra. Ah, a En banda esquerra. Pero la el jugador que té, el jugador que te te pregunta tú que has visto últimamente. el suficiente manejo de pilota com per un moment donat que es lo que le pasa a València cuando no està parejo més enllà que es tú més ya o mes acá siente tiene de valor jo té, capacitat, la capacidad de treball de, de Fuego o de o d'un mig centre recuperador técnicamente superior a, Aja de Fuego Pero no es parejo pero no, arriba a ser no arriba a ser a la, selección argentina juega Vanega juga Vanega en el supuesto puesto bueno, Vanega con va tela, eh? Mm, tela. no, no, en el, Mundial no, eh? el Mundial no, al Mundial no, pero desde que está el Tata Martino sí que está jugando Vanega. otro día los amistosos, el amistoso que va a jugar Argentina, los dos partidos les mm. va, a jugar Vanega, eh, de titular. O sea que Eh, no, yo tampoco ho entenc molt bé, pero, pero bueno. <laughs> bueno, es el Tata Martino también. Correcto, es sí. el Tata Martino. Eh, eh, eh. Pero vamos, yo lo que volia dir és que mm, tàcticament mm, arribaria al, al València si ven en hivern i vull dir, el sistema el coneixeria eh, mm-hmm. Sí, no li seria res a l'IE per ahí. E. dir alguna cosa, Juanjo? No, no, no, que, que no, volia dir això que, que efectivament si arriba en Xener és un pas endavant en el sentit que ja conec molt i és un, un jugador contrastat però, però bueno, que no sé, que jo insistís que 30 milions, com diu Paco, són... No, no, per 30 quilos el València no, no el firma el problema és el preu, el problema és el preu eh? València no, no el firma per 30 quilos, no el firma en l'estiu eh, perquè se va tancar un preu, preu de 25 el primer preu que se tanca no són 25 milions d'euros no el respecta Benfica, demà a la 30 el València no el firma uh oh. -huh a partir d'ahir jo entenc que si ven el mercat de l'hivern vas a pagar 25 o menys si no jo crec que el València no el firmarà també vos dic una cosa la relació Jordi Méndez president del Benfica eh, molt de voltes estirant però bueno eh, de, apanyant de cara a la premsa la línia de crèdit de Meriton cap a o de l'empresa de Méndez i, i Lim cap a Benfica no s'acaba mai. Rodrigo, eh, <laughs> André, no paren de comprar futbolistes del, del Benfica i no paren d'alimentar econòmicament a un club que té problemes econòmics encara com és el Benfica. Eh? És cert, és cert, aquesta eh, història. Anem a anar tancant en el dia d'avui la paraeta, senyors, eh, amb les titulars eh, del diari Levante, el mercantil valenciano. Nuno avala la llegada de Enzo Pérez tras ver el Zenit Benfica el va veure ell i Folgado, els dos es paren veure el junts. I algú més. I algú més. Estaven junts. Estaven junts. Estaven junts. Estaven junts. Estaven junts. Y para las compañías del Superdeporte, la portada Son cosas declaraciones de la porta sobre Peter Lim. En Barcelona preocupa el ambicioso proyecto del Valencia. Es declaraciones que ha trao el diario Superdeporte. Así que, señor Sanema a así. Señor Romero, don Juan, un placer como siempre Gracias por convidarme